primarna stvar, prvi cilj i najveća borba, najteža borba i uvijek u neizvijesnosti Da li si pobjedio, si izgubio, to jeste iskrenost, braćo. Ako je neko sjedio i malo razmišljao duže o iskrenosti, vidjet će da je iskrenost stvar koja mora biti protkana ili tepi za svako djelo. Ako u svakom njegovom djelu, pa čak kako je rekla Ulema i u Muba dozvoljnim stvarima, nema iskrenosti, njegovo djelovanje je batel. U Muba stvarima neće biti kažnjen, ali u ibadetu može da bude kažnjen i može da bude jedan od licemira koji su najgora stvorenja kod Allaha Međutim, prije toga moramo se osvrnuti na srce, upravo njegova stvar i jest da pravi iskrenost u sebi. Njega i treba očistiti i srediti jer je iskreno srčani i badet. Kako god je srce glavni organ u tijelu, za njegovu, znači fizičko zdravlje, odnosno njegovu medicinsko zdravlje, kako se kaže i Allah ga je skrio na skriveno mjesto da bude zaštićen, tako isto poslanik sallallahu alaihi selleme kaže da je tu srce glavni organ i za vjeru. U njemu, se, u njemu su tajne, on čuva najvrednije stvari kod čovjeka kada je u pitanju vjera. I zato je Lema uvijek dala prednost unutrasnjem čišćenju nad vanjštinom. Zašto? Zato što vanjštinom ljudi se pokazuju kosu su i možemo znati kad progovori ili kad radi, znamo kosu. su. U vanjštini. Ali stvarno, da li su oni kako radi ili govori, ili to tako, to samo između njega i Allaha, azza to stoji u njegovom srcu, između njega i Allaha. A ta iskrenost je najbitnija. I ona je prvi, prva stvar oko koje treba svaki vijeni da se pobrne. U Adisu koji vam je poznat, znači od, od Numana Ibn Bešira, Hadis poznat bilježi je Buharija i Muslim, kaže Ela wa inna fil džesedin A zar u tijelu čovjeka, u ne nema jedan mudra, jedan organ, i da salah, salaha Salah al kullu. Ako je on salaha ispravan, zdrav, kako hoćete ga prevete, Salah al kullu. Čitavo tijelo je zdravo. Šta ovo znači ako je on zdrav, čitavo tijelo zdravo? Ovo nam poručuje dvije stvari. Prvo da taj organ vjerski kao i svjetski, kao i tjelesno može da se razboli. Pa zato ovdje kaže, ako je on zdrav, znači ako je bolestan, onda je tu propast za čovjeka, vjerska propast. Ako je on zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Vraćam se prvo ako on bolestan. Ako je srce bolesno, licemjerno srce, sva njegova, znači, njegovo tijelo koje radi i badete, je bolestno. To je sa licemjerstvom. Ako je on zdrav, njegovo tijelo i kad pogriješi, a iskreno je, možda će kod ljudi biti kritikovan i napadan, ali Allah Đelešanu ga neće kazniti ako bude iskren. Pazite, ako bude iskren, Allah Đelešanu ga neće kazniti. I zato je to dijelo između roba i Allaha Azza Pa kaže, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّهُ Ako je on bolestan, bolesno je čitavo tijelo. Ela, i pazite ovo, azar. Ela, وَهِيَ الْقَلْبُ Azar to nije srce. Poslanik sam se na kraju vraća sa jednom ela. A zar tu nije srce, taj glavni organ koji čini čovjeka zdravim i njegovoj ibadet čini ispravnim, to jeste iskrenost iz srca, kao što je tu rećemo da je iskrenost u nijetu prvi, prva vrata djela. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu da nije slijep onaj koji nema vida nije slijep, znači onaj koji ne vidi. Već je slijep onaj čije srce slijepo. Pa kaže fa inna ma la jamar kaže ebsaru walakin jamar klubu fi sudur. Kaže ne nije nije, kaže, nije srce, odnosno nisu oči slijepe, već je slijepo srce, kaže, kaže velakim jama kulubu leti sudur, već je srce slijepo u grudima. Pa sjećate se u suri Taha jednu raspravu između grešnika i Allaha Azza na sudnjem danu u zadnjoj stranci sure Taha, gdje kaže Allah Đelešanu će ga znači učiniti slijepa. Ali kaže zašto ga učinju slijepa? Pa kaže, ko ne bude htio živjeti po Koranu i po sunnetu, našu je umel kijamati Mi ćemo na sudnjem danu proživjeti slijepa. On je bio slijepa srca na dunjalu koja Allah mu učinio slijepe oči na ahiretu. Pa će reći ja rabbi limen hašertani ama kad tu besira kada gospodaru zašto si ti mene uživio slijepa ja imao vid pa kaže dalike a tepke ajatuna tebi su dolazili eto zato je tu dolazili ste naši ajati a ti si se pravio slijep i zaboravio si znači ovdje kaže Lema nisu o bile slijepe već srce koje nije htjelo da spozna Allaha azaveđel, da ide ka Allahu azaveđel, da vjeruje Allaha azaveđel iskreno. Dalje u hadisu od Ebu Hureyre radi Allahu anhu an Resulat sam kal, a ono poslanicu sam rekao, kaže inna Allahe talala la yanzuru kaže ila suverikum kaže u alekum, Allah ne gleda u vaša tijela je li žena zgodna ili lijepa i čovjek ili nije, je li ona ljepotica mis ili nije. Već Allah kada ne negla isto vaš novac, Elhamdulillah je tako, koliko ste vi bogati i šta vi imate, to kod Allaha ništa ne, znači. Već kaže, innama إِنَّمَا يَنْظُرُ ila kulubikum ve amalikum, već Allah Đelešanu gleda u vaša srca. in Allahe je hulu mari Allah zna šta je između čovjeka i njegova srca. Već gleda u vaša srca i u vaša djela. Gleda u vaša srca Ovaj hadis to bileš Buhara je u sahihima. Međutim, braćo i sestre, sramota je da se sestra lijepo oblači ili brat, je ono što ljudi vidi i što ljudi gledaju, tijelo, i uljepša čak svoj govor i svoja djela, a ono što Allah gleda, to jeste srce da je to ružno i prljavo. Muslimanka ili džahilka, kafirkinja, licemjerka, sve i moramo u taj koš strpati ako nije pokrivena, nema i džaba kod sebe. Kada hoće da izađe iskući uljepšaju uljepšaje se, oblači kratku sukticu, kimono, kako hoćete, šta hoćete, e, štikle, oblači znači helak ili bilo što, uljepšaje se narodu. Ali Allah Đelešanu to ne gleda. A ono što je unutra, a vidite, onaj vanjštine prljav, a i ono što je unutra je još gori. Da takve osobe koje nisu prihvatile islam, nažalost, porade na čistoći svog srca i da iskreno povjeru Allaha a Allah bi im olakšao put do pokajanja, olakšo bi im put do istini. Samo da se vrati iskreno Allahu, Allahu azaveđel. Međutim, braćo, svaki sestra, svaki čovjek treba da očisti svoje srce od mnogih bolesti, od zavisti, od pohlepe, od mržnje, od ljubavi prema dunjaluku, od pakosti. Vidite kako Allah Đelešanu Ibrahima Halilullah, Allahova prijatelja, kaže, objavljuje aj poslaniku da je Ibrahim se vratio Allahu, kaže, izđaje rabbehu i kalbin selim. Kaže, i on je došao Allahu azzaveđel čista srca ističe Allah džel srce i njegovu čistotu. I ovo je dokaz da svaki insan treba ako hoće da poradi na svom popravku imana, kako kaže poslanik to džedu imane, kum vjernici, da obnove svoj iman. I svaki čovjek koji nije prihvatio čvrsto vjeru ili muslimanka ili musliman, da prvo poradi na svome srcu. Ako uspiju očiti svoje srce, Allah će im olakšati ibadet. Jer Allah Đelešanu kaže da mora se čisto srce pripremiti za sudnjeg dana za Allah Kada na dan je jenfe u malu vala benun, na dan kad novac ništa ne bude vrijedio, a kad i djeca zbog koji ostavlja ibadet ili ostavlja vjeru zbog njih, ili zbog imetka, zbog ove dvije stvari, većina ljudi ostavi vjeru i ostava vjeru, ili zbog svog šekija šeitana, Allah Đelešanu kaže to neće ništa vrijediti na sudnjem danu. Treba čovjek da poradi na čistoći srca. umela la ila benun ila men ete Allahe bi kalbi salim. Kaže suri šuara, osim onaj ko dođe Allahu Đelešanu čista srca. Samo je taj spašen. Pa zato su ashabi poput što prenosi Abdullah ibn Mubarak u svome zuhdu. Prenosi se u nadiru Musul u prvom tomu 275. strana hake bilježi isto Tirmizi ovaj efer. Kaže da je Abdullah ibn Rovaha znao uzeti tebu Derdu i kaže hajmo jedan sat da se odvojimo i da pričamo Allahu Azzaveđer. Hajmo jedan sat da pričamo o da se čistimo, kaže, doista kada srca se brže prevrči u nego voda u luncu. A srce jest kao dobilo riječ od prevrtljivosti. Znači, što je prevrtljivo? Pa sad ovako je, sad onako. Zato čovjek non stop mora da pazi i da dovi Allahu, kako stoji danas na danom Tirmiziju i u imama Ahmeda u Musnadu, da je poslanik učio Allahumemul mul kolum kulub, to ala dinik, ili Allahumma musarif al-qulub, qulub sarifu qalbi ala ta'atik, gospodaru moj ti koji okrećeš srca, okreni moje srce ka tvojoj pokornosti. U drugoj predaj gospodaru ti koji okrećeš srca, učvršćeš srca, u tebit, moje srce u tvojoj vjeri. Poslanik je, kaže, ovu <coughs> redovno učio na seždi kada je najbliži Allahu Azza Kaže jedan od tabeina Đuređa Iraki, kada su ga upitali šta ti misliš da je najvažnije, kaže i koga Allah Đelešanu najviše voli, kaže čovjeka koji je čista srca, čija je ljubav samo okrenuta prema Allahu Azzaveđu. Međutim, braćo, moramo, kad je u pitanju iskrenost, iskreno se jedan, jedan od šartova šehadata la ilaha ila, tako, ihlas. Pazi, jedan od šartova šehadata la ilaha kako je naveo šef islami Tejmije i druga olema u svojim knjigama, jeste ihlas, iskrenost. Iskrenost u životu. Ne samo iskrenost u ibadatu. <coughs> to nam je jasno. Braćo, čovjek treba čitav život da mu bude proveden sa ihlasom. Sa ihlasom. Pa je u muba stvarima. Pa je ulema definisala prilike šta je to iskrenost. Kaže jedna od leme, kaže iskrenost je da čovjek ne gleda interese ljudi i koji su oko njega. Samo da gleda interes Allaha azzaveđelika. Također su rekli drugi, kaže, eh, iskreno se, je ne tražiti će dokaza svoja djela. Da se radovoliš da tvoja djela samo poznaje Allah veđel kako je rekao u Kur'anu, kefa i šahida. Dovoljan je Allah veđel kao sjedal. Kaže Abdullah ibn Omer, najdraža su mi djela, ona koja znamo samo ja i moj gospodaru. Znači, iskreno je djelo srca. I ona je, znači, glavna stvar svih ibadeta, svih dijela. Ako ne ima ove stvari u svakom dijelu, njegovo djelo mora biti krnjavo ili mora biti neispravno. A pogotovo ako čovjek, znači, biva licemno to još gori. Dalje, braćo, značaj iskrenosti jeste da je on od dva šarta da djelo bude primljeno. Jedan od dva šarta, sam dva šarta, da djelo bude primljeno, kako kada Fudaj Libni Jad, prvo je da bude iskre, prvi šart je da djelo bude iskreno, a drugi šart je da bude po Koranu i po sunatu. Vidite ova dva šarta, da samo ljudi koji traže ilmu, i ljudi koji uče i ljudi koji prenose znanje, da objasni ova dva šarta ljudima, ne bi mi imali ovoliko novotara i ne bi imali ovoliko licemjera i kjafira. A zato imamo more licemjera i more novotara. A vrlo malo ljudi koji slijedi Kur'an sunat. A vidite dva šarta da bi, ga, da bi privio njihova djela jeste iskrenost, znači Dalje, braće, rekli smo da je čitav život, možda će neko reći dobro u da tu iskrenost je nam jasna, ali šta je sa iskrenosti u muba stvarima? Jeste, braćo, Allah Đelešan nam spominje šta je naredio da kaže Ibrahim ali sama. Braćo i sestre, kada jediš, kada spavaš, kada piješ, kada sa svojom ženom spavaš, kada žena odgaja svoju djecu, kada hraniš, zarađuješ za svoju porodicu, kada treniraš za bude ti jače tijelo, ako tu imaš nijet u ime Allaha i tu mubah ti djelo, Allah upisuje dobro djelo. Poslušaj da je čitav život treba biti proveden u iskrenosti. Kul inne salati, sura je nam. Kul inne salati, u nusuki, u mahjave, u mamati lillahi rabbil alamin. La šarike lehu, وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ zalike umirtu al muslimin. Kaže Ibrahim a.s. Allah kaže reci inne salati namaz moj wa nusuki svi obredi moji wa وَمَمَاتِ wa mamati e sad obuhvata čita život i muba, smrt moja i život moj lillahi rabbil الْعَلَمِ sve ja to predajem gospodaru svih svjetova Laša rikele, i u ovom i muba stvarima ne pripisujem Allahu niko kao druga, ne radi to ni u čime drugo nego Allahu. U abizalike u mirtu, a to mi je naređeno, na ovo muslimin, da budem prvi koji će biti predan Allahu i Ibrahim koji je bio Allahu prijatelj. Znači sestra koja hoće da stavi nikam, ili koja hoće da stavi hijab, žena koja hoće da primi islam, ako to prima radi sredine u kojoj živi radi tradicije i običaja, kao što se često to dešava, ili sestra koja hoće da stavi hijab ili nikav, što su druge stavile, koje, što je to se čini lijepo, neće ustrajati uz tome. Da bi ustrajao neko u ibadetu, mora u njemu biti iskren. Kada vidite ljude da su stupili od ibadeta ili nečega od ibadeta, zahvalilo mu je iskrenosti da je iskren prema Allahu azređen, ne bi to nikada ostavio ni ostavila. Jer Allah Đelešanu iskreni robove, kao što ćemo reći, čuva, vraća. Ko uđe pod Allahu zaštitu, Allah Đelešanu će njegov iman, njegova djela, njegov život je pod njegovom, kako se kaže, e, e pod njegovom zaštitom, ajde igrajmo se novi riječi. Znao mi ja novu riječ. Znači, znao sam je. Znači, pod njegovom zaštitom je Allaha azaveđel. Dalje, braćo moja, kakva je nagrada za iskrenost? Poslušajte šta Allah Đelešanu u suri Zumer govori o iskrenosti. Pa ćemo onda nagradama. Kaže, Allah Đelešanu prvu suri Bejne petom majetu. Vema umiru ila li jabudullahi muhlisina lehudi. Kaže, a nije ništa svim narodima od Adama, pa da u Muhammeda sa osnovom naređeno, da iskreno Allahu ispovijedaju vjeru. U ekimu salavu i otju zekijat. Da klanjaju namaz i daju zekijat. U edarike dinu kajime. A na kraju potvrđuje, e to im je prava vjera. Je prava vjera ako ne klanjaš namaz? Subhanallah, kako ljudi pored očitih dokaza griješi. Kaže Allah Đelešanu dalje, Kul inni umirtu a'budullahe muhlisan lehudi. Kaže, reci, meni je naređeno umirtu en a'budallahe, da obožavam samo jedinog Allaha azza ve muhlisan lehudin iskreno mu ispovjedajući vjeru. Jer nema obožavanja bez iskrenosti. To nije obožavanje Allaha. Ti radiš djela drugog obožaja, šažiš djela. Zato kaže šta to kaže obožavanje drugih. Kad radiš neko djelo u ime njega. I zato smo rekli da demokratija je vjera. Zašto je demokratija vjera? Zašto ovo moramo često ponavljati? Zato što je to pojava koja se proširila i ljudi povjerovali u nju i šta ljudi rade za tu demokratiju. Spremni su ginuti. Spremni su povesti ratove. Spremni su isplatisati čitav imetak države potroš za to. Spremni su, znači, odvojiti vremena i ostaliti na tome. Spremni su dan i noć raditi na tome. Šta to znači? To, se to samo treba činiti. Kao što mu rekli za Allaha Azza Dalje Allah Đelešanu kaže opet u istoj suri, suri Zumer, Inna enzelna ilajkel kitab. Mi ti objavljujemo kitab. Kur'an zove kitabom. Bil haqq. Jedinu istinu. Bil haqq. Fa'budullahe fa'budullahe muhlisen din. I obožavaj samo Allaha Đelešanu. Mi smo ti objavili knjigu i obožavaj samu istinu i obožavaj jedinog Allaha Džel iskreno mu muhlisem lehuddin, iskreno mu ispovjedajući vjeru. Pa kaže onda Allah Ela lillahi dinu halis. A kome to drugom se treba ispovijedati iskreno vjera do Allahu Džel Ima li neko drugi da njemu treba biti iskren? Nego samo Allahu, Ela lehuddinu halis, nego Allahu Džel Allah Đelešanu jednu osobinu poslanika ističe. Koju? Iskrenost. To je dokaz koliko je vrijedna. Ona je najvrednija da ističe se. Pa kaže Allah Đelešanu Inna ahlesna lehum Kaže Inna ahlesnahum bi haliseti zikret Kaže poslanici su Allah je onaj Allah je ne, ne. Allah im je dao jedno svojstvo, a? obdario je Allah, a obdario je Allah, najbolji prevod, inna ahlesnahum bi halisetim, ovo sve dvije riječi, ali ja ovako prevodim otprilike, znači, obe se radi o ihlasu. Allah je obdario jednim svojstvom da, da su bili iskreni i da im je uvijek ahiret bio na, ovako rođak, najispravniji se dva da im je ahiret uvijek bio na pameti. Šta, znači, poslanici, salavatullahi alaihi međmein, imali su dvoje svojstva u ajetu, ne jedno. Bili su iskreni, a u toj iskrenosti žele samo ahiret. Kroz to se gleda i iskrenost. Znači, to je posebna osobina koju Allah Đelešanu ističe kod poslanika. li, braćo moja, jedan od fadileta islam sjeste da Allah Đelešanu iskreni svoje robove čuva. Pogledajte Jusuf a.s. Poslanik. Poslanik. Danas mnoga omladina upada u ove probleme. To jeste problem drugog spola. Poslanik sa je rekao da je tu naj, Ma pa direktu badim i je daru ala ređalim min nisa od Ebu Usame hadis od Usame ibn Zaida hadis sahih nisam težu fitnu ostavi su umeto žene i to je normalno zato je rečeno vela takra buzina u sure al ne može se primiti sa bludu Jusuf nije tio blud ali pazite vraćao duša to voli pa kaže Allah Đelešanu priča o tom detalju između Zulehe i Jusufa. Pa kaže, وَلَكَدْ هَمَّ بِهِ <clears throat> Ona je njega poželjela. Zuleha, koja je imala čovjeka koji je bio šta? Kako se to zove? Steril, sterilan. Nije imao djece, nije imao gospoda. Pasta, znači, lijepo se, lijepo se, lijepo se izražavate snima. Znači, nije mogao spavati, sve ne mogu imati djece. Kaže Allah Đelešanu za Jusufa, وَهَنَّ biha I on bi nju poželio. Zašto? Zato što strasti rade. On je momak. Čovjek koji je najljepši čovjek poslije Adema, koji je vodao zemlju. Pa kaže, Leula Erra'a kaže Burhan Rabbihi da on nije vidio dokaz od Allaha Azzaveđel. Ulema se razilazi šta je dokaz. Kažu da je na plafonu vidio vela takra buzina, jedni kažu da je vidio svoga oca, drugi kažu da je... Nije bitno. Mi onako kako je došlo tumačimo. On je vidio neki ajet od Allaha Azzaveđel. Kaže, ali zašto je njemu Allah pomogu, to je poslao mu Kaže kezalike i nasrifu anhu su, su'a. Kaže mi smo zato od njega otklonili su'a wal fashae loše i razraz zinjaluk znači, je razraz i min ibadina Radi toga što je on bio naš iskren Kaže u tersirima ko bude Allahu iskren, Allah Vršano će, kao što smo rekli, čuvati od grija. Jer čovjek iskren neće biti veliki grešnik, neće uzastopno raditi velike grije. Pazi, Allah Vršano kare za Musa. Ne bi Musa dostigo to, toliki stepen da ne imao jedno najveće svojstvo ko sebe. Pa sam braćo, Musa je najviše spominut od poslanika u Kornavu. Pa kaže Allah Đelešanu, Veskur kil te veskur fil Musa. Spomeni u knjigi ili spomenuli smo u knjigi Musa. Inna u kjane muhlisen ve kjane ne nebija. Kaže, on je bio iskren i bio je resul i nebija. Bio je i resul kome je poslato zakon, a bio isto i nebij u isto vrijeme. Sura Merijem 51. ajet. Dalje Allah Đelešan nam objavljuje raspravu između njega i šetana tulahi ali. U više sura objavljuje Allah kako je raspravu sa šetanom kad nije htio učiniti seždu zahvale šukra Adamu Alisa. Jedna od rasprava, a sve su slične, kale rabi, kaže šeitan, Rabbi, Allah zove rabi. Kaže kad je faraon rekao, ene rabu kumule, ala, ja sam najveći gospodar, kaže šeitan je pobjegao od njega. Kaže, odmah je pobjegao od njega, <laughs> ili ti si. <laughs> Gori od mene. Kale rabi, nila ila umiju jubasun. Kad traži šeitan, Šeitan koji je učinio Masije traži. Šta traži? Traži rat protiv čovjeka dok god je Adamu potomstvo živo. A ovo je Allah odredio tako. Kale rabbi fenzini ila jome yubasumu. Kale gospodaru, ostavi me do dana proživljenja. Pa kale, fa inneke minu munzarim. Kaže malo što, eto, ostani do dana proživljenja. Ila je umil vaktil malum, dan kada će oni biti svi, znači sakupljeni, na sudnjem danu. Pazite sada šetana. Kale febe izzetike. Šetan zna da ne može on pred Allahom. Šetan zna Allah. Kako onda ljudi subhanla se oholi? Vidi šetana najveći vođa. Ne, kufra ne smije reći Allahu ja sam Bog, a ljudima kaže. Ljudima došatala, Elevi u vas su fisu duri nas mi To je znak da je to obmana. Jer Allah mu je dopustio. I on kaže ljudima, hajde obožavajte mene. Ne, neće reći, da čini što meni. Već radi ono što ti ja naređujem, tu je božanstvo. Jer će šetan doći na svijet. da <coughs> pa on će, Allah će reći, elem ahed ilaikum ja bani adem, El tabu budu šeitan. Nisam ne uzeo ugovor od vas, sura Jasin. Ugovor od vas, sura niste se obožava šetana. Pa će šetan izaći na sudnjem danu, suri Ibrahim, kaže, izaći će držati hudbu ja nisam nikako božanstvo bolje rečeno u prevodu značenja. Ja nisam vas mogu natjerati, ja sam sam pozivio, mi se odazivali. Mojte kur mene, sebe. Ja danas mogu sebi pomoći, kamo vama. Znači, šetan u stvari, vidi kako se obraća Allahu. Kale febe tako ti tvoje, tvoje veličini, tvojeg ponosa, tvoje slave, kako ovo ćete prevete, možete prevesti na više načina, la ubijenahu međmein, sve ću ih zavesti. Zar nije šetan? Pa se, zar ovo nije dokaz ljudima, muškarcima, ženama? Da, da trebaju, i sebe da ih prispita jesam li ja u ovoj vojsci? Jer Allah kaže da ima šetanova vojska. U suri Ibrahim kaže Žešanu. Allah Žešanu više ajeta kaže da ljudi slijede šetana i da su njegov pristalice. Pa kaže da je ogu jednog među sve ću ih zavesti i svaki čovjek treba sebe da ispita u leke izbu šeitan. Je on u šeitanovoj stranki ili izbullah u Allahovoj stranki. Uglavnom većina će biti kako ovdje stoji na šeitanovoj, na strani. Molim Allah da ne budemo od njih. Pa kaže le uvijennom ila i badeke minhumul muhlesin muhlesin osim tvoji iskreni samo iskrene robove šeitana. E sada, primjećujete gdje šeitan zavodi. Šeitan u ibadetu zavodi. Pa vidite, vraćao šeitana kada ti priđe u namazu. Hoće da ti otme, kako je poslani šeitan otima od namaza. Koliko imaš iskrenosti, toliko ti namaz primjen. Koliko si prisutan namazu, a tu dolaze od iskrenosti, toliko ti je namaz primjen. Koliko šetan dolazi djevojkama koji su otkrevene i našoj omladini koja se nosi svakako. Koliko im šetan, koliko im zavodi koliko im prilazi šetan. Sa svim strana prilazi osim odakle objava dolazi milost Allah Azrađel. A to on ne premeći. Pa kaže Allah Azrađel da je iskrenost šart pokajanja lica mira. Kaže Allah Azrađel. Kaže, inal munafikine fi esfali esvali minenar. Početak priče. Kaže, doista će munafici biti na samom dnu Velen jeđi delehum nasira. Ti im nije ćeš naći pomagača. Znači, niko im neće pomoći. I leladine tabu. Osim oni koji se pokaju. Znači, od luce mjesta se može čovjek pokajati. I leladine tabu. <coughs> Va aslahu Jako bitna stvar. I popravi. U atesimu. I čvrsto se poslije vjere drži. Pazi, popravi se i u atesimu bih habrila i džemija. Čvrsto se Allahova užeta drži. Kaže billahi, čvrsto se Allahova užeta drži. Znači Allah džel u ahlesu. I popare svoj, svoju iskrenost. U je šart više. I tam kada Allah Žešanu za drugi. Kaže Inni le gafaru li men la u amile salihan salihan Kaže, ja ću primiti ovu ko se pokaje, bude radio dobra djela i išao pravim putem. Za obične pokajnike. A ovdje je postavljao više u munafiku. Prvo da bude aslemu da se popravi, u atesimu bilaj, da čvrsto se drži Allahova užeta, va ahlesu, i da bude iskren prema Allahu, ahlesu dinehum, da bude u vjeri iskren, da svoju vjeru iskreno primati. Ahlesu dinehum lillahi, da vjeru ima Allah Allaha čvrsto drži. Kaže fe ulajke mal mu'minin, pa su onda tek oni samu, sa sura en zato svaki vjernik i vjernica su dužni se boriti protiv licemirstva. Pogledajte, braće i sestre, telbije. U svakom ibadetu. A pogledajte telbije. Sva sazdana od tevhida. Lebejke Allahume lebejke. Lebejke, lebejke la šarike leke lebejke. Inna alhamde wa nijamete leke mulk la šarike leke. Kaže da ashabi, tabeini, jedan od tabeina je toliko telbiju, a sunete, limu je glasnije izgovara, izgovarao promukom u glas. Pa kada govorio bi gospodaru, nestalo je licemjerstva iz mene. Nestalo je licemjerstva iz mene. Dalje Zehebi u svojoj siri navodi jednu od predaja da je imam pobožnjak Rahman Ebu Nuam da je, kaže, oblačio svake godine i hrame i toliko izgovarao telbiju puno i govorio bi, kaže, na kraju, kaže, gospodaru, nestalo je, kaže, munafikluka. Nestalo je munafikluka. Lebejke Allahume lebejk. Odazivam ti se, gospodar, odazivam. Lebejke la leke lebejk. Kaže, odazivam se gospodaru, tebi niko ne pripisujem kao druga. Inna hamde. Kaže, doista ste prihvala druga. Kaže, inel hamdu nijamete, i te pripada svaka oblada, wal mulk, te pripada svaka vlada. la rikelek, nema, znači, tebi nema. Nema sudruga. Ti nema sudruga, la rikelek, tebi se ne pripisuje sudrugu. I zato čovjek treba što više da spominje, znači, spominje sikr koji ima tevhid i koji je, znači, govori o Allahu jedinstvu. Vidite, braćo, ima jedna sura u Koranu koja je jako mala, ali velika po značenju. Trećina je Korana kako stoji u hadisu. Ko je bude volio i učio, Allah će njega zavoliti. Sjećate sa shava koji je učio suru Ihlas i Kulija na svakom namazu kad bi mamio. Pa su došli, a to je bilo u Mešluki pa su došli ashabi i počeli se žaliti na toga ashabu. Što su to ono, ponavlja dvije sure. Pa kaže, došli su poslaniku na sud, pa kaže, poslanik, zašto to radiš? Kaže, gospodaru, Boži poslanice, Boži poslanice, ja je učim zato što je volim, volim njezin sadržaj. Kakav njezin sadržaj? Kul Allahu. ehad. Reci, Allah je jedan, nema širka. Allahu, kul huvallahu samed. Allahu samed. Allah je onaj koji utočiš jel samer koji utočište svakome daje. Ima li iko da prima uvijek ljude ko sebe? Allah svakom dajući. I to utočište od kufra, utočište od širka, utočište od grijeha, utočište od glade, od žeđi, od svega Allah daje utočište el samer Lem jelid velem juled. I nije kao stvorenja, nije rodio i rođen, nije. Volem je kufu kufuan ehad i niko moralno nije. Nemoj, odatle onda ljudi pripisivaju božanstva drveću, kameni, melekima, šeitanima, ljudima ili polnim organima, miševima, životinjama, ima svašta, svakakve zlavozine. Znači, kad je, kad je u Ashab rekao, kad je poslali sa sun, kaže, Allah tebe zavolio zbog toga što ti voliš ovu suru. A kaže u Lema da je ova sura kaže Rengel za sve vjere. Ko prođe ovu suru, čija vjera prođe ovu suru, ispravna je vjera. A mi znamo koja samo vjera prolazimo. Pa ste braće vrhunac iskrenosti. Ljudi koji nešto rade samo radi Allahova lica. Allah Đelšana u suri Dehan, sura Vrijeme, govori o jednoj skupini ljudi koji su hranili gladni. Pa kaže Allah Đelšanu وَيُتِمُونَ تَعَامَ عَلَى حُبِي مِسْكِينَ وَيَتِيمَ osira. Kaže, oni su hranili ta'ame ala hubi, hranom koju su oni sami želili. Nisu imali. Pazi, ovdje se ističe hranu koju voli. Drugo je kad ti imaš činet marak ili skindaneš marku. I imaš u kući mesa, kolača ili neke hrane, a ti njemu izneseš evo ti komad žena. Ali kad ti pripremiš nešto i voliš tu hranu i ti je dadeš svom bratu ili dadeš skinu ili je tim ili nekom drugom. Mi smo je time zaboravili. Pa kaže, kaže, oni hrane, volili tu hranu, ali oni je daje miskinima, siromasima, vetima, ljetima, e, ove siro, to su oni koji sužnju, ja ne znam šta je sužnju u našem jeziku svježa put u Ljučevo, recimo. Služenje, rob. Pa ne, ne, rob, Služenje harib, Rob, rob. Sluga, sluga. Hajde, bude rob, sluga. Neki je. Služenje najam. Dalje Allah Đelšanu nastavlja, ne, ne, kraj priče. Allah Đelšanu nastavlja što, kad su pitali što to dajete, što to volite, i cijeli da i nagradi ove ljude, kaže, innama nut'imukum Kaže, li već lahi, kada mi samo hranimo radi Allahova lica, nećemo nagraditi, sad slušaj sad Kaže, lanu ridu minkum džezaem vola šokura, Mi od vas, lanu ridu minkum džezaem vola šokura, mi od vas ne tražimo džezaem da nas pohvalite, vola šokura ni zahvali. Ni nagradi, ni zahvali. džezaem nagrade, Ni zahvali. Mi ništa od vas ne tražimo. Pa kada zašto to oni radi? Kaže, ina ne hafu mi rabbina. Jeumen, kada mi se strana se naše gospodara, a busen kamtarira na dan kada lica budu smrknuta i namrgođena. Mi radi toga dana radim. strana sa Allaha. Pazite, <coughs> ovdje, se vraćamo malo na, na, na Kur'an. Strahi Allaha sunnijeg dana. Što? Pa bit će pitanje što nisu ove kategorije. Šta? Hranili. Prvo državne institucije će biti pitane za ove miskine, jetime i za ove koji su, znači sira, koji su sužnju. Za će biti prvo biti institucije pitane, pa onda pojedinci. Pa ovi kaže, mi ne tražimo od vas stvari, u Allah to radimo. I isto to radimo, što nas je straha Allah azza na sudnjem danu kad budu lica namrgođena i smrtnuta. Znači, strana bit ćemo pitani, kažnjeni, što su ovi ljudi hodali gladni, a mi siti. Zato im dajemo najbolju hranu, a ovo tada. Znači, to je znak njihove iskrenosti u njihovom ibadatu. U, od Amra ibn Lasa, hadisu u Mame, u drugoj predaji, prenosi, hakim bilježi, a bilježi se hadisi slovo džamil umul, Kaže da su došli, neki asad pitu poslanika. Čovjek se kaže, kaže kvatlu ređu rija, da ga neko vidi. Šeđaan, kaže, hami'an, radi ugleda, radi, radi plemstva, radi, da ga neko vidi. Kaže, da li su na Allahom putu? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men yuqatu an yakuna kalimatullahi ko se bude borio radi Allahu, a reč da bude gornja, on je na Allahom putu. Dalje, u drugom ovom odbu mame hadisa, navodim ovaj hadise kod sa i Buhari muslim, u jebu mame prsi, kada ko bude, Allah kada neće primiti tijela koja nisu urađena u, radi njegova lica. Pa kaže, u jednom od hadisa, kada je poslanik nije imao da ustane klanja noćni namaz. Ne znam koliko mi imamo ko se noći namaz, kaže poslanik sa oslom, evdal salat i bade salat maktube kijamulej. Najbolji namaz poslije propisanog namaza jeste kijamulej. Bolji još svi koji je klanjao poslije farka. Ne znam koliko ko ustaje, nek svak sebe preispita. Kaže, ko bude nijeti ustati, da klanja noći namaz, neko nešto ga spriči, sve uradio sebe, navio sat, klanju ka, u, u, u onaj, spavao kajlulu, ne se previše zamaru i prespi, Allah će mu to upisati u dobro djelo. Kaže Allah Đelešanu u suri Kef, Kef, 110. majetu, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَتِهِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ Ko kaže hoće men kane jerđu liqaje rabbihi, ko hoće da sretne, susretne jerđu liqaje, ko žudi, možemo ovako, liqae, ko želi, žudi, da sretni liqae, da se susretni sa Allahom, rabbi, sa svojim gospodarom, mora imati dva šarta. A da ga on, kaže neki prevodi, da ga on lijepo primi, da Allah Đelšanu mu oprosti grijehe. Kaže, fel jamel amel saliha. Ovo je jamel amel saliha, je dobri dijela po sunetu. A ovo vela jušiku bi ibaditi rabi reda i neka niko kao Allah ne prepisuju kao druga, kaže ovo je da bude iskreno djelo. Baš onako kako je rekao Fudal ibn Iyad. Kaže Ibn Abbas u hadisu kuci, vam, brzo ću Kaže u hadisu kuci, hadis koji je, znači bilježi Buhara i Muslim sahima, hoću da kažem šta je nijet. Kaže, ko bude na nijeti uraditi dobro djelo, pa ga ne, uradi, Allah mu upiše u jedno dobro djelo, šta radi nijet. A koga uradi, Allah mu upiše u 10 do 700 tamo. Ako bude nije tu rad loši djelo, pa ga radi Allaha, pa ovdje je jako bitno u, u šerhu, radi Allaha ne uradi što je grije, Allah mu upiše opet jedno dobro djelo, što je ostavio grije. A ako uradi to djelo, Allah mu upiše samo jedno dobro djelo, to je pravda Allaha. Jedno loše Da Dalje, braćo, šta iskrenost radi? Jako bitno za naš život. Hadis, dugi hadis od Allaha ibn Umara, koji isto obilježi Buhara i Muslim trojica na koja se bila u Čovjek se može poznati na iskrenost, ako je iskren bio u djelima. I ovo dokaz nam dokazuje ovaj hadis o prijašnjim narodima, da bi uzeli da je njiha, njihova iskrenost, onaj što je roditelje tamo eh, hranio prije djeci, onaj što je odbio da uči zinjalu, i onaj što je onome svom što je radio kod njega čuvu, onaj metak, sve se radi ako sam ja iskreno uradio na tebe. Allah im dao da se peći na Pazite, hoću se vratim na naš život. U nas je se pećina namakla na naš otvor, pužemo, ali ne imamo dobrih dijela da kod njega šefa činimo sa njima Allahu Imaš pravo dobrim dijelima iskreno, vidite, šefa čini kod Allahu azađel. Kad ti je teško. Treba svak sebe zaupita, upita, vjernice, vjernika, Muslimanke koja svakom svega a da li ja imam ikakvo dobro djelo sutra ako bi mi nešto zapilo, da bi mogu reći gospodaru moj, to sam uradio iskreno ime tebe, pa daj da sva pećina odmah. Ono još pa A ono očaj, koliko danas muslimana dovi za muslimana. Vidite u kakvom su stanju muslimani, šta im fali? Fali im mnogo što šta. A između ostalo prva vrata djela fali. Iskroz to nije to. To fali ljudima. I zato znači, u ovom hadisu nam hoće da kaže Imaš li ti do šta iskrenost radi? Miče kamen. Allah, ne, ne miče iskrenost, već Allah toliko voli svoje robe zbog iskrenosti prirode ako ne mijenja. Zašto Ibrahima, halilullah, Allah je dao da vatra bude hladna, zbog njegove iskrenosti. Zašto je Musa prvo prvo, zbog njegove iskrenosti? Zašto je poslanika pomogu čitati, sljedeće zbog njegove iskrenosti? To je prvi šak, kako smo rekli. Pa zato, kaže, od od Ibn znači ovaj hadis bilježe, od dalje, kada je Sehl ibn Sa'd, upitan šta je čovjeku najteži, Odgovori iskrenost. Šta je čovjeku najteže da, da, da izgleda Iskrenost. Kaže dalje, od Sufijana Eselija govorio je, nisam kada teže ništa i nišćim jačim imao sukob kao sa iskrenošću. Da budem iskren. Pa kaže, čas pobedi mene, čas ja pobedim, znači šeitana. Kada na jednoj strani je bio šeitan i moja gordost, a na drugoj strani sam bio ja i Allah Pa Paste, veliki učenjaci. Kažu neki učenjaci da se borili po 60 godina, po 50 godina sa iskrenošću. Može kod nas reći da? Zato su ashabe, šta se kaže? Ashabi su, kaže, iz njih je mislio, kao niko, niko svaki se smatrao licemjerom. Borba vraća. I doista u vijedniku se pojavi nekad, subhana sam ja licemjer. Kako mi ovo djelo ispada licemjer, moram spomenuti dobro djelo ispada licemjerno. Iako ga nije blizu, to je znao da ti je dobar ima. To je znao da ti svijest dobro radi, prispituješ se svoje stanje srca i njegovu iskrenost pre, preispituješ. Dalje, braćo, rekli smo da je prva vrata na koja čovjek treba da izađe radi dobra djela jeste nijet. Poznat hadis od Omara ibn Khattaba inama la malu binijatu inama la kulim irmaneva man kjena hijjatu ila lahi wa rasuli hijjatu billahi wa rasuli man kjena hijjatu li dunja yusiba fa ila mahađar ili. ovo je hadis izrečen eh, zbog jednog umu Kajsa ga zvali, jednog sahaba koji nije htio učiniti hijđu radi, kad je naređeno sa poslanikom već radi ženi koja je bila u da bi ženio. Pa ovdje zato kaže <coughs> da je dozvoljno raditi hijđu radi nekih dunjaličkih interesa, ali nema nagrade. Kaže ovdje prvo njegova hijđa u ime Allaha, uradi u ime Allaha, i ako je muba stvar, paste, ovo je muba stvar, ako je uradi u ime Allaha neke ženita, njegova hijđa zbog Allaha i poslanika. Ako je uradi samo radi ženitbe u dunjavučki stvari, mu pripada ono što je naumio. Ovaj nam hadis puno govori. Ovaj hadis govori da je prva riječ ine mala malubinija. Na svakom djelovanju. I svakom djelovanju. A to nije te iskreno se djelo srca. Prvo treba biti iskren nijet. Da otvoriš iskreno vrata nijeta. Pa kaže poslanici sa u jednom hadisu da je kepša Kaže, dunjalu pripada četverce. Prvi je koji ima vjeru i Allah mu dao dunjalu i on, kaže, znao svoja prava, vjeruje i dijeli na Lavom putu. To je najbolje. Drugi, je čovjek koji ne, Allah mu dao vjernike, a ne ima dunjaluka. Ali kaže u sebi iskren, da ja imam konaj i ja bi isto onako dijeli. Allah mu ne čini zulum, isto mu daje nagradu. Kaže, a drugi su dvojica, oni što su propašeni. Čovjek kome Allah Đelšanu dao i mjetak, a on nije dao vjeru, iskrenost. Pa on kaže, šta? Škrtari, ne dao. Pa Allah će znači ga Drugi je onaj isti, kaže, kad bi ja imao onako, ja ne bi dao, i isto prolazi. Dalje na kraju ćemo spomenuti, braćo i sestre, hadis, koji mene uvijek, kad ga pročitam, onaj, zastanem na njemu i dojmi se neke stvari u njemu koje su Alhamdulillah, Allah kad je dao tako hadis koji je od Sehla ibn Huneifa, hadis bilježi Tirmizi, Ebu Dawud, Muslim, bilježi sun sun sahihu, kada je men se Allahu šehadat. Ko bude tražio šehadat, kaže, eh, onaj, bisitke, iskreno, pa sa iskrenošću, ovo je jako bitno. Belagahullahu kaže menazile šuhedai. Allah će mu dati stepen šehida wa in mate ala firaši. Pa makar umru i svoj postav. Vidite šta iskrenost radi. Dobije, kažu svi da je Halid ibn Velid, iako je bio toliko izranjavan, iako je govorio umrem kod deva. Toliko se bori, nisam pogledao šeji, kao da je šeji na svoj smrtnoj posto. Zbog je ovi riječi. Zato što je še želi da... Ako Allah nekom uskrati da ode da pogini na Allahovom putu, iskreno ima Allah, da Allah on izbude godnja, šta nam je Allah otvore, alhamdulillah. Samo budimo iskreni, kaže men se Allahu šehadete. Ko bi sitka ko bude iskreno tražio šehadet, beladahu Allahu menazile šuhedati. Allah će mu dati stepen šahida u mate ala firaši. Makar u svoj postavi. Molim Allah, Đeršanu nas učini od onih koji će biti iskreni prema koji će, kako kaže jedan od tabeina, kaže čestitam svakom onome, onome koji je jedan korak za koračio ima Allaha sveća. وقل قولي هذا استغفر لكم استغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نعطي بيتانا